Exercise 2 Modèl, Ki moun sa a? Se yon madam. Ki msye sa a? Se Chal. No. 1, Ki moun sa a? Pse chal Tou. Ki madanm sa a? Se mari. Three, Ki timoun sa a? Se Sadrak. Ki moun sa a? Se sovè Five, Ki msye sa a? Se Lwi.